Eta astertuntan gurekin dugu iraitz Sofia horre atxalde Atxaldeon. Atxalde hon. Bai. Artatzailea ere? Bai. Ah. Zuanian delakoa? Bai. <laughs> Bostu beste definiziorik? Ez, bai, bon, hortik duiten baita gaurko gaia, ordan eh, hori tala ziz, beraz, iraitz eri zaina baina hor, uh, azken astetan, frantzian, bada, irakurtzen frantsesez beti le soignant uh, hartatzaileak direla greban euh, bon badela uh, jadanik aipatu izan dugu hemen baina euh, eh, azkenean uh, ospitale instituzioetan eta langile faltagatik eta pixka bat eh, azkenean hartatze lan hori ez dela gehiago ongi egiten al eta horrek baditzela ondorioak bai erietan eta baita langileetan ere eta bon, berriz ere dola haste bat pasa edo tolosan eh, ospitale batean hartatzaile eh, batek dirudienez bere buruaz beste egin du ospitalean berean bon, inkesta bada horreinik, beraz konfirpantua, baina Horda gaia eta greba mugimenduak abiatzen dira, hor hartatzaile eh, bat, zer da Er- zain bat da edo bai, desberdina da? De, eh, Artatzaileak dira eriaren inguruan uh, eh, goiten aldiren pertsona guziak izaiten alda zaina, uh, eh, medikua, uh, gela antxartuko eta gela garbituko duena, bazkariak serbitxatuko dituena, uh, erizaina lagunduko duena. Artatzen duten guziak dira artatzaileak, beraz, et, kategoria du guziak desberdindurik. Mm. Hau den, uh, greba mugimendu hortaz, zerbait entzun zinuentzuk? Egia egan mhm. ez. Alta beti erizaina naiz, ez nahi zoino erretretan. En esenaga erizaina da, ez da erretretan, ez dugu da entzun ez. Eta nola hori? Be hori, eh, esplikatzen nuen bezala, egia da, mm, gure munduan greba egiten dugularik, uh, lan usterik ez da, Uh, ez baitugu, uh, eh, herriaren uh, eh, ondoaren baitugu, eta hori ez badugu egiten, uh, uh, biztadena gure uh, arduragabekeriaren, uh, arduragaberikeri bat izango lirateke eta beraz uh, justiziaren aldetik arazoak zeiten aldira, eta gero konsentziaren aldetik bai. ere, biztadena, beraz uh, lan usterik ez da, eta beraz presioa emaiteko uh, manerarik ez da edo guti da eta egia da greba egiten dugularik, eh, lanean segitzen dugula, uh, gehienetan uh, efektif horiek uh, tipiagoetan, baina jakinik urte osoan kasik, deia efektif tipi horiek ari girela, azken finan ez hain izan eta jakasta eta uh, guti, guti badugu, eta egia da ez dela initzai batzen. Hmm. Eh, hor, eh, adibidez, uh, urtahilaren ogeita hainbat sindikatu frantsesek eh, deialdi bateratu bat egiten dute, greba nazionala, beraz frantses lujaldeari begirako grebara deitzen dute, eh, epadetako langileek, hor, pentsatzen alda, ez dela olako aldaketarik izanen, beraz, grebaren aldetik, zuka ipatzen zinuna? Nire ustez, karikarat aterako da jendea, beti egiten ez duena, baina gero uh, lekuetan beretan, ez, da, ez dut pentsatzen desberintasun haunitz izanen denik lan hartatzeari uh, eh, begira, ez? Zentaor. Bereziki epadoiak dira zahetxeak. Eh? Bai. Uh, eh, zahetxeetan, eh, gehienetan, eh, efektif tipietan ari dira, eta haste buruetan, eta dibidez azken uh, urte febukaerarako uh, festen kari, uh, segur naiz gehienetan uh, langile kupuruaren aletik, minimo-minimo antzirela, eta orduan deia uh, ola erizirela lanean. Bai. Gero astapenan erraiten zinuan justuki uh, eh, um, uh, eh, eh, langilean uh, gaizki zaite hori bazela lan baldintzai lotua. Ez antzi behar jala ere eri zainak eta hartatzaile guziak azken finean eri baten inguruan ari girela. Uh, ez dela bate gozo azken finean eri batekin lan egitea, beraz behar dugula ere... behar gure energia eta kapasitate guziak ongi erantzuteko, eta ikusten duguna gehienetan ez da bizkipo gita ikustea, ba, beraz, hori ba, dena ulerzen, zezen zuten etzen goxo eri eh, batekin. Ez, egan nahi dut zer ekartzen duen, eta zer suposatzen dituen, eta beraz hori eransten bazaio gainera lan baldintza txaha, uh, eh, etxerat sartzen girelarik egia da ez girela biziki goxoki ez. Mm. Bada lan baldintzarena ere, eta bada gure lanaren zailtasunarena, hori realitate bada, eta hori prestatzen gira, eta hori eransten zailularik lan baldintza txaha, egia da sobera egiten duela. Mm. Eta gaizki izaitea ere, azkenean eh, ez lortzea zure egin beharra betetzea. Bai, frustrazioa handia da, bai. Sartzea gauean etxerat eta eh, zure eh, egunari buelta bat emaiten o hartzen zirelarik hau ez dut egin, hau hau antzi dut egitea zenta ez dut demora ukan, eta hau hola egiten alnuen obekio izan entzen, hau egin banu hola, hola sartzea zagozo eta askotan hartatzaila hola sartzen da. Eta sustut, uh, eh, gadan, beti unki da, eta ba, ikustea pertsonak direla hor, jala ere Eh, eriak, beraz, eh, ez duzularik kontsideratzen ere pertsona gisa, eta hortara heltzen zarelarik, eta ebeto, eh, menz, gaizoa, hau, zakit, Jean-Pierre, etzen untxa egun, ez du denborarik ukan ere berekin mintzatzeko, denbora, denbora hartzeko berekin, hori da, hartatzea. Bai, hori da, hartatzea, bai. bai, bai. Eta hori da mingarriena azken finean, joztuki ez, eh, denborarik ukaitea gauza horien egiteko, diakinik horiek direla gauza importantena, azken finean, zenta, bo, gaiten dugu Jean-Pierre, uh, seguraski ukanditu uh, medikoak eskatu zituen gauzak egiteko, baina berak seguraski itxoiten zona zen berdin erizainarekin edo bestearekin hitz egitea eta galdera bat egitea, eta ez da egin. Mm. Eta azken finean hori atxikitzen da egun bukaeran. Hmm. Biziki lan, eh, lan uh, eh, aberazgahia da. Egia da eta, eta beharrik uh, arazoa da uh, ez edizaina bera hartatzaile guziak ez direla konsideratuak. Eta bilakatzen dela adibidez ospitale bat, uh, enpresa bat eta... Eh, eta gainera, hola hitz egiten digute gure gainekoak, ere, jaiten daukute, kasu-kasu, horrek ez du dirurik akartzen, horrek akartzen du, hor investituko dugu eta horrek akartzen du eta honek ez, hola mintzo dira, eh, gure gainean. Enpresa bat, me dirurik ez duen enpresa bat, ez? Dirurik ez duen enpresa bat, mena dirua ekartzen duen enpresa bat, bai. Nola ekartzen, nori? Hospital, hospitalari bai, hospitalari az, eh, azken buru buztan, eba duzu, seguritate sozialaren bitartez, hainbeste uh, hartatzek zerbait balio dute, eta batzuek dauz. Eta beraz, ba, ekartzen du, dirua ekartzen duenak ospitalari, ukango du zioa handiena, eta dirua ekartzen ez duenak gutiena, gehinetan nork dirurik ez du ekartzen, adibidez nik zagutu duena psikiatriak, Eta, zaharrak. Hmm. Aldiz, uh, operazioak dituzenak, chirurgia, dolago zerbitzuak, diru ekartzen dute, eta hor, eh, diru gehiago inbestituko da, materialaren aldetik, eta horako hau zentzat, beti performanteagoak izaiteko. Hmm. Bai. Hor, bai, bai, biztan dena diru kontuak direla. Mm. Aba, bai, hori argita garbi. Eman ezagun urgentzietan pertsona falta izaitea, edo da, zure ustez, eh, Be, dirua eh, ez tolako ekartzen, adibidez? Tolako... Bai. bai, bai, bai, argita garbi. Parteak, eh, bai. ospitalaren zati horrek, adibidez? Zakite, bai. Eh, hola elduzat burura, benen... Ah, bai, hori, niretzat argita garbi da, bai, bai, bai. Zenta hor, justuki, EPA hartatzailek beraz greba deialdia luzatzen baitute, urtahilaren hogeita mekako, salatzen dute, be dirurik ez dela emaiten, egituretan, eta sustut, eh, be, kesu dira, frantxez ministroaren erantzunaren ondotik, eh, osasun ministroa, aniez buzin, berak dio, EPA detako zailtasunak ez direla diruari lotuak bakarrik, baina kudeak eta arazoak direla. Ba, hori da betik erantzuna. Beti horien erantzuna. Gaizki bai. direla? Bai, beti erantzuten da, izan, adibidez, uh, zenbat ez gira joan gu egeiterat, eh, uh, eh, ez ginuela langile aski, uh, zerbitzotan egiteko egin behar ginuna, eta erantzun Gehienetan, eh, ginoen erantzun bakarra hori zen, bai, aski sistema, baina gaizki kudeatzen duzu zuen denbora, eh, eta hola egiten bazin ute, eta, eta, eta emaiten izkizuten adibideak dira justuki uh, eh, anti-humanoak jana idut, da justuki enpresa batena da, gela batetik bestera, pentsatu gabe batean azken finan denbora gehiago pasatuko dugula, be, adibidez heriak galdera bat baitu eta erantzuna behar baitu, edo bigarren gelan bat e, e, e, sartzen zira eta nigarzari da eta erantzuna idiozu, nahi zuiak entzegertatzen den, eta denbora denbora galtzen. Uzume hori dena ez dute kondutan hartzen. Eta jango dautzute, gaizki kudeatu duzula zure denbora, eta bai aski, aski ziste, baina ez ongi kudeatzen denbora. Mm. Hori da beti, beti, beti erantzun dugun, erantzuna beti, beti, beti. Hmm. Zenta hor... Eh, azken final hori erraitan, erraitan daukote, gaizkilan egiten dugula, festakit uh, eh, ulertzen duzun zer suposatzen duen, erraitean hor baiti zure demora zuzu ongi datzen, eta horrentzat egunero gaizki sartzen zira zure txeraz baitzira konten zure lanaz, jena idu azken final gaizkilan egiten duzula. Mm. Hori da dugun erantzun bakarra, gaizki kudeatzen duzu eta beraz ez duzu zure lana ongi egiten. Momentuz, eh, behintzat frantses gobernuak adirazidu, eh, dirua ez da gehiago izanen ospitalaren zat, hor murrizketa bat agertzen da, eh, mediku, goi mailako langileak ere ospitaleetan izenpetu dute zerbait, uh, beharanez hor krisia da ospitalean, krisia da ospitalean hor zinez, esan nitzen da, badela biogune bat? Eta ustez krisia da osasun ahloan, bai. Mm. Bai, bai. Biurgune bat bada, edo badu azken urteetan, azkenan jan ari bai, da. Bai, azken urteetan ari da. Bai, bai, bai. Biurgune txar bat Bai, bai, ez da bat ere behia, eh, ez da bat ere behia, ez. Baina, eh, krisian da, hori segur. Ed, e, gure inguruan hasten bagira mintzatzen izan erizain edo e, eri edo egun batez ospitale edo klinikatik pasaden norbaitekin hasten bagira mintzatzen gehienak ez dira kontent hartatzeaz gehienak, eta ez da, hola, hori egiteko, hola, kritika gisa bezala, mer, gehienak, ez dira kontent, izan hartatzeaz, izan ospitalean jandutenaz, ez dira kontent zerbitzu hortaz, zerbait egin nahi du, da, benetan, eh, hori, uh, uh, entzuten bada benetan jendeak egin duena, jendea ez da kontent horoko gehan, hori ez da entzun nahi, ez da entzun nahi, eta beraz, uh, doan guzia, oino gutio, lan baldintzak, erizainan eh, edo hartatzaile guzien eh, gaizki zaita hori dena, bizten dena, nahi. Mm, hori da, hor, azkenen orain ateratzen dena gehiago, eta entzuten dena, bepigarren paus hori, eh, erienak entzuten ziren edo, entzuten ginituen gure hartian, baina hor, langileena eta lanaren sufrikarioa, edo lanak sortzen duen sufrikarioa agertzen da, eta mina. Azkenen. Aba, ah, bai, bai bizten dena. Eta gra, grabe da. Bai, biziki grabe da, bai. <laughs> bai, bai. Biziki grabe da eta pentsa hola gu ikatzen ari gira horretaz mintzatzen, baina pentsa eh, ospitalean diren deia zerbait lahi dutenentzat, eh, zer nolako hartatzeak dituzten, eta beharrik badituzte, eh, badira imitz, eta beharrik uh, eh, edizain eh, tartatzaile, uh, jena inuke devue horietakoak, badira, oino, eta hoien lan amaite dutenak, eta egoiten direnak, horrenak uh, pasatzea dituztenak, hoien uh, lan orduetatik kanpo, lanean egonez, segituz, nahi dutelako bukatu hasi dutena, edo nahi dutelako zerbait egin, bestela ezingo dutena egin, badira imitz horakoak, eta beharrik, gure lana maite dugulako, baina hori uh, epe luzean, mm. ez du atxikitzen. Bak, Bai, eta ez du atxikitzen, ez da mm. posible. Mm -hmm. Ibe harase, eh? <laughs> Itz positibo iekilan uh, eh, gira gaurkoan. Bai, eta mm. urte berrian, eh? Bai, urte berrian, <laughs> zanuntza iraitz. Bai, berrian, aio. Bai,